ah, a allá. entzuleak, bidazoa atxak, saio berri ongi etorriak, gure uinetara, eta gaurkoan los patos talde donostiarrarekin, hasi dugu saio hau, eta beno gutxi gora bera, ba, ikusten duzuen nondik joango den eh, gaurko saioa, Bai, ba, aspaldiko maketak e, berreskuratuko ditut gaurko saio hontan. Eta, beno, ba, Los Patos taldea donostiarra zen, eta mia eta laro eta bi garren urtean, ba, maketa, maketa bat eh, grabatu zuten. E, eta, beno, zuten askorik utzi grabatua talde honek, maketa eta gipuzkoa estar laro e, eh, bilduma hortan kantu bat eta beno zuzenekoren bat eta bar, baino ikusi duzuenez ba, kalitate ahondiko taldea genuen los patos taldea. Tira, zundezagun beste kantu bat. Ordoa! entua e, absenta zen eta kantu hau una bez más deitzen zen Los Patos taldea eta esan bezala ba, donostiako mila baderatzen eta laro biko eta eh, urte hoietako talde hoiek eh, ez lituzke inork gogoratuko ez balitze ongo ba, alako berreskurak eta lan bat eta kasu hontan donostiako beltza rekords dendak ba, hainbat e, ba, lan zar edo kaleratu zituen eta hoien artean ba, los patozen eh, maketa hau hamar atz beteko biniloan eh, kaleratu zuten eta bertan ba, haien maketa esandako Gipuzkoa Star laurogeita biko eh, bildumako kantu hori eta zuzenean hainbat kantu biltzen zituen hamar atzbeteko biniloa kaleratu zuen ba, Luis eta bueno, bere beltza rekords denda. Lan interesgarria los patos taldea ba, mod eh, mugimenduan eh, mugitzen ziren, bere soinuan e, da, baino gareirako ba, talde bikaina zen ondo jotzen zuten. Normalean ba, los, los patos, los elastikos, no eta alako taldekin ibiltzen ziren. Ea, beste kantu bat. Ba bai, beltza rekordzek e, eh, berrezkeratu zuen Los Patos talde hau, ba, amar donosti jauele izeneko ba, diska ontan, eta beno, orain diskan bertan irakurtzen ari naizelez, ba, berreun kopia besterik etziren e, eh, atera bere garaian, beraz eh, ba, bitxi baten, bitxi bat daukat orain nire esku artean, ba, musikalki bai bitxia, zela talde hau eta bueno, bizi motza eh, kalitate ona eta zerbait gehiago merezi izan zuten ba, talde asko bezala hauek esan bezala ba lekuz kanpo ba mot e, mugimenduan eh, ba, ibiltzen e, zirlako garai hontan ba de jam eta Olako bat taldeen hildoan tira donostian jarrituko dugu eta denboran pixkat atzerago joanen gara. terrorista, terrorista, terrorista, terrorista, he matado un tío, como me lo paso, es muy divertido, Mario lo quiero ser un terrorista. Mamá no quiero leer más libros, yo quiero provocar suicidios. divertido. Ay, yo solo quiero moram pixkat atzerago, mi batzun eta larogei garren urtera hain zuzen eh, ere, eta urte hortan eh, donostiako puskarra taldeak eh, maketa hau kaleratuko, maketa bat kaleratuko zuen, eta bertako terrorista izeneko ba, kantua, hartu egin dut, bueno, ba, puskarra taldea hasiera hauetan, estilistiko kini, wave eta punkaren inguruko ba, arin baten inguruko zerbaitetan mugitzen eh, ziren, bueno, kantua hasten denean ba, argi dago ba, B52 edo B berroita taldea eh, entzuna zutela, zeren bueno, nahiko antzekoa da ba, eh, kantuaren e, hasiera eta beno, ba, gaiei buruz ba, nera betasuna eta alako gai ba, alai xamarrak edo entzun dezagun maketa ontako beste kantu bat. Beno, abesti freskagarri eta divertigarria ba, puskarra taldeak eskaintzen e, zuena, rastafari txistulari, hau, bueno, abesti ez da horrela ditzen, rabia, baizik eta, eta, beno, ba, puskarra taldea, miatzen eta iruro meretzi urtean uste du sortzen zela, hasieran ba, hori, ba, punk eta new wave e, soinuetatik eh, ba, influenziak hartuta, et baino, laster pop e, doinu egunetan eh, bilakatuko zen eta ba, garaiko xanti rekordzek e, eh, ba, e, donosti zaun edo alako zerbait bultzatu zuen non poparen <clears throat> inguruan mugitzen ziren taldeak bultzatzen zituen eta puskarraren e, soinua ba, pop doinu oietara ba, joan zen, ez da? E, batean maxi single bat kaleratuko zuten, jada pop doinu hoietan, eta milatzen talarrogeita bian esango nuke LP bat ere kaleratu zuten pop doinuekin. Baina hemen aurrean badute diska interesgarri bat, non e, ba, hainbat eh, lan eh, biltzen dituen, E, subterfuge e, eh, rekordzek, subterfuge rekordzek, e, eh, Madrileko zigilu horrek ba, kaleratu zuen alako vinilo bikoitz bat eta e, zede bikoitz bat e, ba, kutsa berdinean. Non e, viniloan adibidez e, diska batean ba, badatorren e, esan dako xanti rekordzen kaleraturiko maxi single hori, bigarren diskan maketa dator eta zedeetan ba, maxi singela maketa, baino baita ere, eh, eh, e, mi bateko e, EPEaren, e, eh, Maxi Singlaren aurreko maketa bat, eta mi altzen emeretziko zuzeneko bat, eta hortik kantu bat entzungo dugu. talde divertigarria, puskarra talde hau haien eh, hasieratan eta bai, esan bezala, mila bederatzen eta iruro geita emeretziko, bai, eh, zuzeneko bat e, ari gara ba, urte hartan, ia talderik ez egoen, ba, doinu hauek egiten zituenik. Beraz, badu bere, bere meritua eta bere interesa ba, talde, talde honek, et, batez ere talde honen, ba, Hasierak eh, jo omen zuten eh, lekeition egon zen ba festival ospetsu batean eta beno kanto pijamate izeneko kantua zen zeren haien e, hasieratan e, pijaman ateratzen pijaman ateratzen omen ziren kontzertuak ematera Somos pijamas ere beste izeneko kantu bat dute eta bueno pijamate kantu hontan somos unos tontos esaten dute, baute beste kantu bat e, un unzu normal, izenekoa e, eh, jo soy un punk eta somos muy pequeñitos eta alako, alako kantuak e, zituzten e, puskarra, talde donostiar, ontakoak eta ez gara oso urrutira joango orain, zara utzera arte, entzuten ari garen disken artean, ba, hau da ba, berriena, kaleratzen, eh, bueno, musika ez, da berria, e, taldea humedezidoz, talde zarauztara dugu, eta ba, mila eta larogeita bi eta larogeita lau artean iraun zuen taldea izan zen, eta haien eh, maketa entzute, entzuten ari gara, bertako tulakieres ber eh, morir, mila batzireun, eta larogeita iru garren eh, urtean grabatua izan zen maketa donostiako tsunami estudioan. Eta beno, ba, zarautzen, e, e, lan handi bat e, egin dute diska hau kaleratzen, zeren ez da diska bakarrik, baizik eta e, dokumental bat e, luri eskenitako lu abeslariari, zendutako abeslariari eskenitako dokumental bat eh, egin zuten ere, ba YouTubeen ikusi daitekena lu dokumentala bezala, doainik entzun daiteke, eh, entzun ikus daiteke dokumental hau eta oso interesgarria dena eta dokumental hau betetzeko ba diska hau kaleratu zuten e, ere e, taldearen taldearena nik esango nuke azala ba maketa originalarena izan izan e, zela Eta beno, entzun dezagun beste kantu bat. ba, sekulako lana egin dute hau berreskuratzen dokumentala egiten eta beno sorpresetako bat e, pasaden urteko sorpresetako bat izan zen eh, diska hau diska bikaina benetan non e, lau kantu ba aipaturiko 1983 maketakoak dira eta beste 6 7 kantu 1984ko lasarteko autodurmoan emandako kontzertu batekoak dira Eta beno, ba, talde hontan e, bai Lu eta bai Dani Ulazia, Eba eta Carmelo ziren eta baita ere Mikel Intxostik e, ba, egiten eta ba, kolaborazioak eskentzen zituen. Gerora, hau haien lehen taldea izan zen, baino gerora ba, ibilbide luzeko jendea izan zen, ba, okei korral edo labanak bezalako taldeetan, ba, besteak beste eta tira, e, bikaina denez talde hau entzun dezagun beste kantu bat. taldea berriz ere Kaie Jones kantuarekin e, orain ba alako pun rocketik eta azken kantu hontan e, pixka batekin e, mugitzen zen taldea handik e, ba oso gutxira ba euskalbili edo o, estilo hori sortuko zuen e, taldea izango zela, beno, haien influentzena artean, ba, ba inabariak eke dira, ba, rokanrolaren influentziak. Eta, beno, ba, donostia elegantetik eta turistentzako zarautz hortatik, guazen e, errenteria gogor eta industrialera. social. Se queda en el barrio sin comodidad. Estamos en los macos, nos quieren echar. Un vecino bloqueado que no puede dormir. hau ere, bizi, bizi motzeko eta erabat ahaztuta gelditu zitzegon talde bat genuen errenteriako infarto taldea. E, grabazio hau mie bat zerun eta larogeita bi garren urtekoa da. Eta zer esango dugu infartori buruz, ba, e, Txirolok sortu zuen eh, talde hau, Txirolo odio taldeko gitarra jole eta sortzaia zen ere, eta beno, odio taldea miatzen eta iruro emeretzi garren urtean sortu zen, baina eh, urte ontan eh, soldaduzkara joateko beharrean zeuden ba, odio taldeko parteide batzuk, beraz e, besteak soldaduzkan zeden bitartean, ba, txirolok e, beste batzuekin e, infarto taldea sortu zuen bertan piti basuan fide gitarran, txirolo bera ahotsetan, jabi baterian eta toño gitarran zeuden zoritzarrez inork ez indigu talde honi buruz, ba, deus ere kontatu gaur egun, zeren taldekide gehienak hilik daude eta bizirik e, daudenak ez dute deus ere gogoratzen beraz eh, ia, galdutako historian ia galdutako taldea dugu eh, infarto taldea e antzun dezagun beste kantu bat 你。 Farto taldea joven izeneko abestia eta sekulako alegatua e, genuena. Beno, ba, ez dakigu ziur, baina esango genuke behin Farto taldea miatzen talarro garren urtean sortu zela, eta miatzen talarro eta bi garren urterate iraun zuela, eta ba, miretzen bi urte hortan e, ba, maketa hau garatu zuten eh, Ederson estudiotan Iñaki alto lagirrerekin eta egia esan ere ez dakigu hau benetan otezen e, eh, maketa honen soinua zenen e, maketa hau ber, berreskuratzeko ba, basurako xabirretekik zuen e, ba, kaset batetik berreskuratu egin zen e, kaseta ez zegoen egoera oso onean eta bero berreskurak eta eh, lanak egin izan behar ziren eta eh, hau izan zen lortu egin zena bazituzten kantuak e, eh, amabi kantu ditu diska honek bueno, diska esan dut zeren e, oi hartzungo matxina da fantzineak e, ba, diska hau kaleratu zuen eta biniloan duela bost bat urte eta bueno, ber, berreskuratu zuten alako ba, galdutako harri bitxi bat, zeren naiz eta soinu kalitate oso ona ez izan ba, hien kantuetan e, da talde honek zuen eh, kalitatea kalitate garairako kalitatea handiko taldea genuen infarto taldea. Hala, entzun dezagun beste kantu bat. ¡Wa! no tengo la que no ni me vendrás yo ir. Eh, más voy al mar, palabras que te digo verdad. Soy una puta mierda, lo sabéis. Soy una puta mierda, lo sabéis. Soy una puta mierda, lo sabéis. dentro y después decir Si nosotros vosotros no podéis vivir Solo tiene valor Sois una puta mierda lo sabéis Sois una puta mierda lo sabéis Sois una puta mierda lo Sois una puta no nos queréis comprar Dais atendei entender que soy lo mejor Y solo el dinero tiene valor Sois una puta mierda, lo sabéis Sois una puta mierda, lo sabéis infarto eta gauzak argiak, soiz una puta mierda hilo sabeiz, hori esaten du, ba, infartoren eh, kantu hau. Eta beno, ba, lehen entzun ditugun taldeak bere garairako moderno xamarrak baldin ba ziren, ba, infartok, ba, miratzen eta irurogeita margarren e, eh, markada bukaeran egiten zen e, eh, alako, ba, garaian ditzen zuten rock bronka, hortan gehiago mugitzen zen punkarekin nahaztuz, beraz, soinu, iriko soinuak e, gehiago jorratzen e, zituzten, e, eh, mia talaro gaitabiko, errenteria hortan. Eta, bueno, ze gertatzen zen mia zirun talaro gaitabian Bilbon? Bilbon? galdetu dut eta Bilbon ze gertatzen zen 1982 eta bigarren urtean, eh, ba gauza asko gertatzen ziren, baina hoien artean e, ba Medanos de Medanos de Singapur izeneko ba, talde hau gertatu zen ere me, kamuflate izeneko abestia entzun dugu eta talde honek mila bat eta laro bat eta laro iru urten artean e, iraun zuten garai hortan e, bi maketa kaleratu zituzten biak e, mila eta laro bi urtean eta bueno e, of Briston e, bilboko zigiluak e, ba, maketa hauek eta zuzeneko batzuk biltzen zituen binilo bat kaleratu tu zuen ere oso interesgarria eta beno entzun dezagun eh, medanos de singapur taldearen beste ba ospetsu izan zen kantu bat ba, hemen ditugu genituen Medanos de Singapur taldea todas las chicas ba, izeneko kantuarekin ba, aien edo jita izan zen kantu horrekin taldeak e, eta Arantxak osatzen zuten haotxetan eta ba, base erritmikoan eh, edo seni eta kerri zituzten eh, base erritmiko potentea e, aurretik ba, eskombro edo 091 taldetan eh, parte hartu bait zuten hauek izan ziren ba ziurrenik Bizkaiako lehen punk eh, taldeak eta 091 taldeak la banda trapera del rioren ba Ba, kontzertuan jo, jo izan zuen ere, talde hauek e, kontzertu bat edo bi eman zuten bakarrik, baino gogoan garriak izan omen ziren gerora ba, e, jebi edo jarrokaren munduan e, ba, munduan jarraitu zuten. Eta ba, gitarretan e, zeuden bai Javi, bai Raymond hauek e, ba, soinu pop doinuetara edo o, ba, oinarrituagoak ziren ba, ba, doinu hoietan. Zera, ba, zergatik ez dugu Bilbon jarraitzen, baino denboran pixkat Ahorrera aurrera barco de dugu. Es el fin, es el fin del pleistoceno, del árbol has bajado, caminas encorvado, te ayudan tus manos aún. Tus dientes son deformes, tu rostro menudo eres primitivo. espera tu compañera ya vestida de pieles. En la cueva tu refugio, las piedras tu lecho de amor primitivo. De los pelos la arrastras hacia el lecho, sin afecto ni tacto, follas primitivo. Asoma tus ojos algo inteligente, de tu boca surgen sonidos guturales legibles primitivo eres, humano, primitivo eres, un asqueroso ser humano, primitivo eres. ba, e, aurrera egin dugu, baino Bilbon gelditu gara, eta mila bat zeuntan garren urtera joan gara, eta Bilboko primitibos taldearen e, lehen maketa entzun dugu zera, ba, ba, bai, talde sortu berria zen, e, eta ba, maketa hontan nabari da haien primitibismoa, inoiz e, eh, obe, e, eh, horrela esatea, eta beno, primitibo izeneko kantua, genuen ere gaur egun ba, alako talderik, alako hitzekin entzutea, ba, nahiko zaia izango litzake, ba, zeren ziren bat ere, politikoki zuzenak tira beste garai batzuk ziren beste eh, modu bat gauzak egiteko beste modu bat e, lehenengo maketa hau e, epean berreskuratu zen duela gutxi eta lau kantuz eh, osaturik dago. Piskat gerora, ba, Guns of Brixton, e, Bilboko zigiluak, haien bigarren maketa, e, berreskuratuko zuen biniluan ere, beste bigarren maketa hoia da amalau kantuz osaturikoa, eta beno, beste partaideekin, e, kenduta, bere handi monton, bere ahots berezi horrekin, eta beno, ba, esaten omen zuten ba zegoela beste grabazio bat eta handik eh, montonek eh, gordetzen omen zuela baino duela urte batzuk e, zendu egin zen eta zakigu ezer ba grabazio ospetsu horri buruz egongo zen etzen egongo baino entzun dezagun lehen maketako beste kantu ikaragarri bat Hemos salido de casa esta noche. Recorremos la ciudad buscando piezas para exterminar. Apoyada en la esquina sonríe una mujer. Una bella estampa, un buen ejemplar. Dirijo el punto de mira. Su cuerpo se dibuja en él dedos tiemblan, tiemblan sobre el gatillo. La emoción se apodera. Disparo, herida de muerte, se agarra a las paredes, Intenta huir. Disparo por segunda vez. saremo Primitibos, primitibos berriz ere lakaza kantuarekin eta bueno, erabat eh, kantu beltza, erabat kantu beldurgarria, ba giza eizari buruzko buruzko kantu bat eta partaiden artean eh, Jon Zamarripa, gitarra jolea zegoen eta bueno, hemen eh, bere estiloa nabaritzen hasten zen alako buruzko kantu honi gizakiaren eiza aurrera doan bitartean ba tentsio gehiago ematen dio ba haren eh, gitarrari eta bueno primitivos talde talde beldurgarria besti motzak eta ba Jon Samarripak e, eh, Primitibos utzi zuenean, taldeak, primitibos taldeak aurrera jarraitu zuen, baino bera talde hontan sartu zen. insinúate, sedúceme, a Aunque estalle todo mi ser, toma tu cuerpo, que enloquecer, es que no sabes lo que vas a perder, olvídalo todo, todo es tu pasión, no le importamos. Bai, Jon Zamarripak que eh, Los Extraños eh, taldeko parte izan zen, eh, orain sexapil kantua entzun dugu, biskat gehiago ba, garaz musikara ba, bideratutako taldea. Gerora eh, Los Extraños taldeak izenez aldatu behar izan zuen Los Raros izenaren gatik, zeren bazen e, Espainiako talde bat izen berarekin eh, eta ba, haiek izena hartu zuten beraz kendu izan behar izan zuten Bilbotar Los Extraños izen hori. Diska bat garatu zuten hori eta gerora taldea utzi zuen e, Cancer Moon talde ospetsua osatzeko. Eta tira, denborari gabe gelditu gara, nahin konuke los extrañozen zerbait gehiago jarri, baino abesti luzeagoak direnez, ba, kantu, los primitibozen eh, kantu motz bati leku utziko diot, saioari amaiera emateko urrengo asterarte arte. Ha llegado a la dentro de esquina tras esquina vas buscando algo que te pueda calmar tus ansias de forma sexual. Sexo, sexo, sexo, nada más. Buscas al monstruo que te satisfará posesión.